Яка? потяглася вона під ковдрою. Нехай покортить. Нехай покортить його улюблена відмовка, гра, у яку вже давно втягнув її. Виповісти не одразу, а спочатку поманити, подратувати. Ірина то вдає, що сердиться, то сердиться насправді, проте знову не до кінця ластиться, як велика гнучка кицька. І це останнє йому найбільше подобається. А потім радіє бурхливо, наївно і радісно. Готуй сніданок, а я віднесу пляшки. Він одягнув пальто та шапку, взяв дві велетенські сітки, напаковані пляшками, що вже кілька днів стояли в коридорі біля холодильника. Вони лишилися ще з вечірки та й додалося кілька нових. У перші місяці після одруження він майже кожного дня вертався додому з пляшкою вина. Вони пили, але не втягувалися. То був ніби дарунок самим собі. Тепер пили рідко, і тільки добрі вина та коньяки. тротуарі біля будинку зустрів сусідку, вродливу чорняву жінку в червоній квітчастій хустці. Та хустка дуже личила до її засмаги, чорних брів, виразних глибоких очей, і жінка, мабуть, знала про те. Либом вона знала більше, ніж їй треба, навіть те, що Тищенко щоразу милується нею милуються як гарною мистецьки довершеною картиною, гарною берізкою чи хмаринкою. А може, й не так. Мабуть, ще не так. У нього і в думці не було пожартувати чи сказати комплімент, а чомусь пробігала по серцю тривога, і хотілося виглядати привабливо в її очах. Василь Васильович відступив з тротуару, пляшки забрязкотіли, і він почервонів. Подумав, що йому мав би, і не пасує ходити з пляшками. Соромно чи що б то. Він уловив себе на якійсь невідповідності, якійсь двоїстості, маленькій маленькій, і аж зупинився на стежці. Звичайно, подумав, він трохи обмінився. Після того, як на дорогу перед будинком а її видно з усіх вікон. Почала під'їжджати коричнева побіда, і він сідав у неї. Спочатку мов би, несміливо, мов би, не на своє місце, а далі вже й так показово недбало брязкав дверцятами. Саме так показово недбало. З якого ж це часу? Може, звідтоді? Як зустрів по дорозі до машини оцю жінку під руку з чоловіком. Вони не приятелювали раніше. Тищенко ніколи не казав їм, хто він такий. Вона усміхнулася якось значуще, зашепотіла щось до чоловіка, а той дерев'яно стиснув губи і спохмурнів. Тищенко знав, що вона шепотіла чоловікові, мовляв, поглянь, який у нас поважний сусід їздить у персональній машині живе в ізольованій квартирі. Вона мов би, принижувала тим чоловіка, а чоловік одного з веселим віку. А потім до нього на роботу приходила її мати. Думала, що він може посприяти їм одержати квартиру. І враз він зрозумів, що все те прямого стосунку до чорнявої вродливої жінки немає що це щось інше. Його лоскочуть усі погляди з вікон їхнього будинку, та й не лише їхнього. Тільки цей погляд значущіший, бо кинутий лукавими і красивими очима. Справа тут зовсім в іншому. Тепер він зрозумів і баса, котрий після того, як побував у начальника главку деякий час їздив на роботу тільки в таксі, а зустрівшись одного разу в трамваї з Іриною,